زیادت البا فی خبری لیسا و ما زائد بودن با در خبر لیسا و خبر ما الامثله ليس الفقر عيبا ليس تقتیر محمودا تقتیر دیگه میدونید به معنی در قرآن اومده است كان بين ذاتي لا تبسط قتيرة قتور ها نه نه تقتیر به معنی بخله قطور یک کلمه مشتقش خود کلمه تقدیر نیست خب بریم جلوتر فعلا از هنه حفاظ یاری نمی کنند لیس تقدیر محمودا لیس و مفیدن گروه امثله اول لیس رو آورده بود ولی بدون اینکه سر خبرش حرف جری چسبیده باشد چهار گروه از امثله رو آورده یکی برای مال لیسه هستن یکی مال ما یکی زمانی که روی خبرشون با, چس... با زاید چسبیده باشد و یکی زمانی که همراه با زمان زاید نباشند لذا با جمعن میشن چهار گروه از امثله دیگه ما ادراک العلا سهلا ما تعب العاملین ضائعا تعب العاملین ضائعا ما التنافس مذموما اینا که خیلی ساده لیسه از اخوات کانه الفقر اسمش مرفوع با زمه ایبن خبرش منصوب با فتح ما همچنین بودیم که الان خوندیم دیگه ما رو اما گروه سوم لیس الفقر به ایبن همون امثله گروه اول رو آورده ولی با یک فرق که اینجا بر خبر با زاید چسبیده است لیس الفقر به عیب لیس التقتیر به محمود لیس العتاب به مفید اینجا در این گروه از امثله خبر لیسا لفظا مجرور هست لفظا چه هست چون حرف جر چسبیده ولی در تقدیر دیگه منصوب است در تقدیر چه است؟ منصوب هست ما ادراک العلا بسهل ما تعب العاملین بضائع ما تنافس بمذموم در این درس اصلا میخواهد چی بگوید به نظر شما میخواهد بگوید یجوز ان یقترن خبر لیسه و ما بالباء الزائده جائز است که هم همراه باشد خبر لیسه و خبر ما را همراه باشد خبر لیسه و خبر ما به باء زائده به باء چی؟ زائده یعنی اگر این تو این باء رو برداری یا نیاریش ضرورتی در کار نیست فیجر فی اللفظ و یبقا منصوبا فی تقدیر در لفظ این خبر مجرور میشه ولی در تقدیر چه هست؟ منصوب هست پس در این درس فقط یک قاعده رو توضیح داد و اون این بود که خبر الیسا و خبر ما میتونن همراه باشی باشن با زایده در قرآن هم اومده و ما ربک بظلامن بله و ما ربک بظلامن این ظلام خبر هست که همراه با چه هست؟ با هست اما درس بعدیتون